ito. Masakit ba ang inyong balikat? Ang sakit ay maaaring manggagaling sa loob ng mga joints ng balikat at sa paligid ng muscle, ligaments at tendons. Karaniwang lumalala ang sakit kapag ginalaw ang braso at balikat. Ang sobrang pananakit ng balikat ay nakasentro sa itaas na bahagi ng braso, likod at leeg. Ito ay maaaring napakasakit kapag magsusuot ng baro. Ang rotator cuff injury ay isang pinsala mula sa paulit-ulit na sobrang paggalaw ng balikat tulad ng pagpinta, paglangoy, pagbato ng bola at aksidente. Para makaramdam ng ganhawa, narito ang mga tips. Una, ipahinga ang balikat. Ihinto ang dahilan ng pananakit, limitahan ang pagbubuhat na mabibigat o mga gawain na ginagamitan ng paibabaw o paitaas na galaw ng 4 hanggang 7 araw. Pangalawa, lagyan ng cold pack sa loob ng 2 hanggang 3 araw Pagkatapos ay hot pack naman. Gumamit ng cold pack o towel na mayroong nakabalot na yelo na 15 hanggang 20 minutes kada oras para mabawasan ang pamamaga. Gawin ito kada oras. Pagtapos ng dalawa o tatlong araw, kung ang sakit ng pamamaga ay bumuti, maaari namang mag-apply ng hot packs o heating pad. Maaari makatulong magparelax sa namamagang muscles. Limitahan ang pag-a-apply ng init sa loob ng 20 minutes lamang. Pangatlo, gumamit ng over-the-counter na pain medication tulad ng pamahin sa kirot at tableta tulad ng ibuprofen at paracetamol. Panandalian lang ang paggamit nito. Pang-apat, mag-stretching. Pagkatapos ng isa o dalawang araw, gumawa na magagaang exercise para mapanatili ang muscle ng balikat na maging malambot. Kung maaari ay palakasin ang iyong balikat. Kung hindi ito igagalaw, maaari itong maging dahilan ng paninigas ng mga joints. Panglima, maghinay-hinay. Maghintay hanggang sa mawala ang pananakit bago unti-unting bumalik sa mga gawain na naging dahilan ng pagkapinsala. Minsan, kailangan ng tatlo hanggang anim na linggo para tuluyang gumaling. Pang-anim, suriin ang sports na ginagawa. Kung ang mga gawain gaya ng tennis, baseball, golf at iba pang sports ang dahilan ng pananakit, kailangan mong magpalit muna ng sports o magpahinga. Kumonsulta sa doktor kung ang iyong balikat ay hindi pantay o hindi maiangat ang apektadong kamay at sobrang panlalambot ng iyong balikat at maging kung mayroong pamumula, pamamaga o lagnat. At yan ang bida tips sa araw na ito. Ako po si Drema Kitayin Bravo. Radyo Bida. Mas malakas. Mas malinaw. Radyo Bida. 882. Dito. Bida ka. Paring Iping, isa ng batas ang rice tarification. Ano iyan paring Mando? Ay nako pare, ang Rice Tarification Law o ang RA 11203 ay nangangahulugang ang mga mangangalakal sa Pilipinas ay maaari nang makapag-import ng bigas galing sa ibang bansa, lalong lalo na sa mga bansang nasa Southeast Asia gaya ng Vietnam at Thailand. Ibig sabihin ba dahil sa pagpasok ng malaking volume ng imported rice ay malulugmok na ang rice industry sa bansa? Oh no! Hay nako paring Iping, huwag na huwag mong iisipin yan. Dahil alam mo ba, may isang probisyon sa naturang batas na nagsasabing ang makukolektang pondo mula sa rice importation ay ibibigay sa programang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na tinatayang nasa 10 bilyon kada taon. At paring iping, sa ngayon kasi, hindi rin papasok ang malaking volume ng imported rice sa bansa dahil kulang ang supply ngayon ng bigas sa buong mundo kaya makakapag-compete pa rin tayo. Talaga paring Mando? Hindi naman pala tayo lugi dyan. E saan naman gagamitin ang pondong yan? Aba syempre paring Iping, ang 10 bilyon sa RCEF ay ilalaan sa pagpapaigting sa mekanisasyon, pamimigay ng high-yielding rice seeds, loan program at mga trainings. Ah, hindi naman pala nakakatakot ang rice tarification law na yan. Kailangan lang pala pare na maging positibo ang mga kagaya nating magsasaka. All right. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa Department of Agriculture 12 sa pamamagitan ng official Facebook page nito na AgriTayo Soc Sergeant. like yes to feel like Say yes to home yes and get out of your zone Be happy, feeling so light Yes to happy hour when it's time Get into the light life Sunbig Get into the light life! Enjoy Sunbig Light with a barcada at your favorite bars and restaurants Big Light say yes to feeling alive 100 calories alright Yes to drinking light, yes to feeling light Say yes to my lumabas na ng home Mag yes and get out of your zone Be happy, so light. Yes to happy hour you can when it's time Say yes to the night, but like when it's bright Get into the light Drink responsibly. Yes! May Sunday Glide sa suking tindahan! Get into the light life. Drink responsibly. Ang Jim's Coffee na'y bago pre Na'y twin pack ng ilang kape Pwerteng lamian na'y variant pa Korean ginseng o spirulina Jim's Coffee Mix Na'y twin pack na karoon Nga sulod sa atong budget Jim's Coffee Mix Suntak na siguradong inyong mahimong favorite Jim's Coffee Mix Night Twin Pack ng Jim's Coffee Mix Mga ka-Jims, available na ang ating Jim's Twin Pack Jim's 3 plus 1 with Korean Tensing O ang Jim's 3 in 1 with Spirulina Twin Pack Twin Pack Mapalit na sa Shopee, Lazada, drugstores o sa mga suking tindahan Ngayon, narito na ang beer ng ating bagong panahon bagong B&B. Malinis, natural, swabe ang dating. Saan ka man? Nandito kami sa Manila! Kami din sa Cebu! At siyo kami Kenny Pampanga! Naanami sa Davao! Alay, narito kami sa Batangas! Sabay-sabay, sama-sama tayo sa tagumpay. BNB, panahon natin to. Only 93 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. BNB, panahon natin to. Suara Kalusugan, isang oras na talakayan ng mga kaalaman, impormasyon at mga isyu ng Ministry of Health ng BARMM. Suara, Suara Kalusugan. Kalusugan. Suma sa inyo tuwing lunes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa DXMS Radyo Bida 882. Suara Kalusugan. Suara Kalusugan. Hatid sa inyo ng Ministry of Health, BARMM. Sapa Mumuno ni Dr. Rizaldi Lee Piang. Suara, Suara. Kalusugan. Kalusugan. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Cold 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tansan na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, sige. May sure points na pang-redeem ng Gcash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100k pa sa raffle! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 per DOH CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. Asia Brewery Rewards. Drink, collect and win. Ngayon, narito na ang beer ng ating bagong panahon. Bagong B&B. Malinis, natural, swabe ang dating. Saan ka man? At kami, Kenny Pampanga! Maanami sa tama! Sabay-sabay, sama-sama tayo sa tagumpay. BNB, panahon natin to. Only 93 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. BNB, panahon natin to. Gabon Herbal Capsule. Inom o Gabon Herbal Capsule. Duha ka capsule kada adlaw 30 minutes before kamukaon. Atong paminaon ang naayo human miinom sa Gabon Herbal Capsule. Uh, ako na si Martin Pabli. Nagpasalamat mo na yung gamit. Makawala gid sa tong ubog inon. Kini nga to ang Gabon Herbal Oil. Mo na yung gamit panghaplas magabi makawala gid pamaon. Nya nindot po na siya karang insikripilan kay maghaplas ka ni dili gid ulan og lamok og nagpasalamat kung dako aning Gabon Herbal Oil o Gabon Herbal Capsule. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Coffee Mix inyong mapalit sa tanang parmasi Visayas o Mindanao. Ang original nga Gabon Herbal Oil butilya ang gisudlan. Ngayon, narito na ang beer ng ating bagong panahon. Bagong B&B. Malinis, natural, swabe ang dating. Saan ka man? Nandito kami sa Manila! Kami din sa Cebu! At kami kini Pampanga! kami sa Davao! Alay, narito kami sa Batangas! Sabay-sabay, sama-sama tayo sa tagumpay. BNB, panahon natin to. Only 93 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. BNB, panahon natin to. Larga pagod, di tatalikod. Tanduay, higit 165 years nang kasama nyo sa paglarga. Tibay ng loob, tibay tanduay. Drink responsibly. Tanduay around 5 years. Tibay ng loob, tibay tanduay tutok na sa Radyo Bida. Han, bili lang akong beer. Yung B&B Cold 45 at Tiger Black Strong Beer na may black tansa na. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, si- May sure points na pang-redeem Isa ng batas ang rice tarification. Nako pare, ang rice tarification law o ang RA 11 bakal sa Pilipinas galing sa ibang bansa, lalong lalo na Nam at Thailand. Ibig sabihin ba dahil sa pagpatna ang rice industry sa bansa? Oh no! Hay nako paring iping, huwa may isang probisyon sa naturang batas na nagsasabing ang makukolektang pondo mula sa rice importation ay ibibigay sa ORCEF na tinatayping. Sa ngayon kasi hindi dahil kulang ang supply ngayon ng tayo. Talaga paring Mando? Hindi naman pala tayo lugi dyan. E saan naman gagamitin ang pondong yan? Aba syempre paring Iping, ang 10 bilyon sa RCEF ay ilalaan sa pagpapaigting sa mekanisasyon, pamimigay ng high-yielding rice seeds, loan program at mga trainings. Ah, hindi naman pala nakakatakot ang rice tarification law na yan. Kailangan lang pala pare na maging positibo ang mga kagaya nating magsasaka. Alright! Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa Department of Agriculture 12 sa pamamagitan ng official Facebook page nito na AgriTayo Soxogen. Sunday light, ng home. Mag yes and get out of your zone. calories, alright Yes to drinking, like yes to feeling light. drink responsibly. Yes! May Sunday Light sa suking tindahan! Get into the light life. Drink responsibly. Ang Jim's Coffee na bago pre Na twin pack ng ilang kape Pwerteng lamian ay variant pa Korean ginseng o spirulina Jim's Coffee Mix Na twin pack na karoon Nga sulod sa atong budget Jim's Coffee Mix Tuwing pack niya siguradong inyong mahimong favorite Jim's Coffee Mix Night Twin Pack ng Jim's Coffee Mix Mga ka jims available na ang ating Jim's Twin Pack. Jim's 3 plus 1 with Korean Tensing. O ang Jim's 3 in 1 with Spirulina Twin Pack. Twin Pack. Mapalit na sa Shopee, Lazada, drugstores o sa mga suking tindahan. Ngayon, narito na ang beer ng ating bagong panahon bagong B&B. Malinis, natural, swabe ang dating. Saan ka man? Nandito kami sa Manila! Nakami din sa Cebu! At siyo kami Kenny Pampanga! Naanami sa Davao! Alay, narito kami sa Batangas! Sabay-sabay, sama-sama tayo sa tagumpay. B&B, panahon natin to! 93 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. BM Suara Kalusugan, isang oras na talakayan ng mga kaalaman, impormasyon at mga issue ng Ministry of Health ng BARMM. Suara, Suara Kalusugan. Kalusugan. Sumasa inyo tuwing lunes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa DXMS Radyo Bida 882. Suara Kalusugan. Swara Kalusugan. Hatid sa inyo ng Ministry of Health, BARMM. Sa pamumuno ni Dr. Rizaldi Lee Piang. Suara, Swara Kalusugan. Kalusugan. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Cold 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tansan ha. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, si- May sure points na pang-redeem ng Gcash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100k pa sa raffle! Drink! February 17, 2023 to January 31, 2023 responsibly. Asia Brewery Rewards. Drink, collect, and win. Radio Vida 882 Kaibigan totoo Bida ka rito Radio Vida ng Notre Dame Broadcasting Corporation Vida ka Vida Bida ka rito ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpig. Makilahok, makiisa sa palatuntunang Alerto Bangsamoro, isang oras na talakayan, pag-aaral, pagsusuri at analisis sa sitwasyon sa bibigay boses sa usapin ng kapayapaan at iba pang mga impormasyon. Alerto, Alerto Bangsamoro. Bangsamoro katuwang ang Notre Dame University. Hangad dito na maging instrumento at tulay upang makamit ang kapayapaan sa malaking bahagi ng Mindanao. Alerto, Bangsamoro, mapapakinggan araw-araw, lunes hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lang sa DXMS, Radio Pida, Cotabato City, 882. Alerto Bangsamoro! Alerto Bangsamoro! Alerto! Habang sa at ngayon, narito sina Ka Alerto, Rufa Mukalit at Ka Alerto, Maaw